طيب بارك الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن العظيم فلله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد نجمع دانس سينا براتشو سيستر otkriti neke stvari bez koji ne može ne mogu muslimani ići na pitanje. Govorit ćemo stvarima bez kojih muslimani ne mogu dostići prosperitet, slavu, snagu i moć. Iako više od 95 procenata muslimana ne misli da je ovo slava, prosperitet i moć, prosperitet i moć, međutim, mi ćemo govoriti govorom Korana i govorom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanu kaže u suri Al-Anbiya وَلَكَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ I mi vam kaže objavljujemo knjigu a u njoj je slava vaša فِيهِ ذِكْرُكُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لُلَّتِهِ أَقْلُ Jedino ovaj Kur'an <laughs> vodi ispravno put. A poslanik sa Allahom kaže u ajetu suri Enam Wa enna haza da je Allah Jelšanu kajnacitu znači crtu da Allah ima suga hadis koji bježi ima vahmi u svom ustadu kajnacitu crtu i pored nije mali crte i rekao ovo je pravi put a ovo su okolo njega putevi puno puteva šeitana Allah Kulaj Alik Pa je onda kaže u hadisu Abdullah ibn Mesud hotela Rasulallahi sallallahu alaihi sallam i hazi ajet. Pa je poslanik svoj proučio ovaj ajet u ene haza siratu mustakini fat tebi uvu wala te tebu subla te te farraka bikum al sabili zalikum vesakum alikum te tako. Ovo je moj pravi put, jedini pravi put, kaže Abdullah ibn Mesud, jedini pravi put pa tebi uhu, naredna, pa ovar, ovu pogotovo fe u arabskom, pa, kad dobro paste, slijete ga, nemojte slijeti druge puteve ima njega, kao što je poslanik nas kao praktično na Hadisu, da vas ne bi daleko odveli od Allaha da Akhira Đelale u Đelešanom putu. Mi u ovom vremenu, braće i sestre, imamo generacije koje su se odvojile na principima drugih režima koji nisu islamski režimi. Mi i naša djeca idemo u škole koje nisu islamske škole. Završavamo fakultete koji nisu šarijaski fakulteti, nisu islamski fakulteti. Živimo u državama koje nisu islamske države, iako ima dosta država koje su muslimanske, ali nisu islamske države, islamska država je ona u kojoj će vijat vladi. Međutim, mnogo ljudi danas misli da su sistemi mimo Allahu, a sistema jedino rešenje za izlaz iz ove krize u kojoj je muslimanski umet upan. I zbog toga su ratovi između muslimana. Imamo ljude koji su danas, znači, ono što je danas se zove vjerom, kako je danas zove vjera, to jeste demokratija, ili prije socijalizam, prije demokratije, a demokratija je laicizam, licemljerstvo, najopasniji zakon koji je ikada, znači, izmislio šeitan, lana, tula, rin, koji su pjatari uzeli, toliko ga forsiraju pod parolom demokratija, a demokratije nigdje na vidiku. Demokratiju samo imaju lopovi, prevaranci, žestoki nevijenicu Allaha azze ve džel. Ljudi koji se suprostavljaju Allahu i poslaniku sallahu alihi wa sallam. Pa su neki od muslimana odišli toliko daleko da misle da samo sa ovim sistemom mogu muslimani da uspiju. Normalno branit ćete da je tamo s te strane tehnologija i civilizacija i znanje i ostalo. I misli da je to jedini način kako će muslimani doći do progresa, prosperiteta, slave, moći, kako će biti napredni, kako će biti u centru pažnje u čitavom svijetu. A kaže, ulema demokratija je vjera. Allah Želešanu kaže, ime dina inda Allahi islam. Kod Allaha jedina vjera primjena islam. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ko bude želio drugu vjeru mimo islama, ona mu neće biti primljena. Da je demokracija vjera govori nam ajeti iz Kur'ana u lajke hizbu šeitan. Ela inna hizbe šeitan ihmul haserun. U sunu muđadele. A to je šeitanova stranka, šeitanova stranka će svakako izgubljena biti. A odmah u sljedećem ajetu kaže, ili poslije njega kaže, u lajke hizbu Allah. Znači imaju dvije stranke. Oni to danas zovu klasično stranka. Stranka RDA, stranka za bi stranka, socijalistička partija i tako. Allah Želšanu kaže da je jedina partija ispravna Allahova partija, ako možemo nazvati partijom. Ulajke Hizbullah. I veže za ovu Hizbullah, Allahovu stranku veže pobjedu. Ela inna Hizbullahi humu mufrun. Ova riječ u Arabskom je jako bitna, braći Ela, ela, a zar jedinu Allahu a stranka neće pobijeti. Pa Allah Želešanu kaže da su prijašnje generacije se dijele na stranke. Imale su stranke. Pa Allah Želešanu kaže vertimu salate volate kunu minel mušekin. I klanjajte namaz, nemojte biti od mušika. Minel razina sadakum dinom kran šijan kulu hizbe bimale dehi kadehum. I nemojte biti kao oni koji su svoju vjeru raskomadali govori na židove kršćane, i u stranke se podijelili. I svaka stranka zadovoljna sa onim što ispovjeda. Kako je drugi sistem koji oni misli da je to jedini bolševizam, kako su komunisti zvali, ili bolje sutra, kako je to vjera? Vjera je sama riječ u nešto u što vjeruješ. I ono srcano vjeriš. I ono zašto se zalažiš, što podupireš i pomažiš. Znači tu se daje svoja snaga, tjelesna snaga za tu vjeru. Ostavlja se vrijeme propagirajući tu vjeru. Poziva se u tu vjeru za zamboka plakatama i letkima, ili tako. Za nju se daje puno imetka, vidite koliko stanke potroše imetka u samo, znači, u samim predizbornim utrkama, izborima. Znači, i čak su spremni od njih 90% spremni da poginu za svoju ideju i eto zato je. Jer tu samo može biti, znači, vjera. Ne može ništa drugo biti. A da se i boje se toliko za islam, čita muslimanski svijet, vidjeli bi napredka. Međutim, mnogi kažu muslimani, koji su malo blaži od njega, kažu muslimani nemaju slave i prosperiteta i moći i snage i ne mogu izaći na svjetsku pozornicu bez tehnološkog napredka da ne bi neko nas optužio za govor o konzervatizmu, da muslimani ne trebaju jačati tehnološki napravi, jer smo mi ovdje govorili tri ajta koja otkrivaju svu mudrost kako će muslimani biti tehnološki i saznanjem napredne. Ali ćemo se vratiti u istoriju, a kaže Ulema, ona je učiteljica života. Kako su ljudi koji su bili tehnološki napredni i jači od svog neprijatelja izgubili od slabijega neprijatelja? Prvo ćemo spomenuti ono što je najvrednije. Poslani sa osnovi Ashabi i Tabaini su oborili Bizantiju i Perziju na leđa i komplet njihovu civilizaciju iščupali. Znači, potpuno je uništile na arabijskom porotu koji širije, a oni su bili daleko, daleko jači od Ashaba. Daleko, daleko jači. Pa se onda malo približimo kako su, kad su muslimani bili slavni, misle da je, a ostavili rad za islam, poziva islam, borbu za islam, jeste Abasije, koje su u doba Abasija bila predstavnica u Bagdadu. Bagdad je bio centar znanja. Kaže kad su Kutubhanu iz Bagdada Tatari bacili u Tigris, kaže da je Tigris čital bio od tinte plavu toliko je bilo knjiga i toliko je, znači, bilo znanje uznapredovalo i taj, taj tehnološki napredak, da su muslimani se pouzdali u to, a njihovi vladari, poput Benmuna i ostali, Haruna i ostali, plaćali su dukatima prevod grčke filozofije i rimskog prava. A od toga je sastavna demokracija. Pa su, kaže, oni koji su prevodili na arapski ova dijela, koristili što mašnije listove i što deblije, da bi što više zaradile za jednu knjigu. Međutim, sva se ulema slaže da je tada islam tek u islam ušla zavrda. I kaže da su pitali, kada su muslimani tražili od njeha te knjige, pitali su neke svoje rabine ili pitali su svoje neke vjerske vođe, da li da dadnu muslimanima tu grčku filozofiju i rimsko pravo da prevode pa kaže ovaj pametnjaković, a pametan čovjek, kaže dadnite im. Niko to nije učio i prevodio i studijelo da neko. Niko tu filozofiju nije razradio i sprovao pracu, a da nije vjerski i svjetski propao. Međutim, rekli smo da su Abbasija bila napredna država. Došlo su Tatari. Siromaša narav. Usman daleko od njega superiorni, jači. Tatari, krvolosi, su imali kod sebe žar borbe. Samo za dunjalu i za vlast. I srušili su Bagdad, srušili su Hilafet. Pobili milijone u Bagdadu muslimova. Jer vrijedno išta Abasijama tadašnja tehnologija i znanje. Mi danas vidimo da ljudi kažu, okrivljuju nas, kaže, treba se školovati. Niko nije to sporio. Pa nam citiraju, a ajte ikre, jeste ilahu lazina amenu minkum, velazina uto ilme darađat, ili hel jeste ilazina jale mune, velazina la jale mun. Ali na visoke stepene uzdeg onih kojima je dato znanje. Jesu, nisu isti oni koji znaju koji ne znaju. Međutim, koliko danas muslimani imaju učenjaka iz svih oblasti, svih nauka. Evo sto godina, oko sto godina musliman traži sa ovim dvima stvarima, trima prosperitet, ali nikad šarijatske države na tomu. Nikad šarijat, odnosno islam musliman nemaju napadka. Otkad? Otkako su ostavili šarijat i suđenje po Allahom zakonu. Koliko ima godina kako su muslimani pocijepali i kolonizatori koji su potpuno eksimirali, znači potpuno krenuli muslimane u školstvu i ostalo da uče, nemaju islamske vizije. Od školstva pa nadalje. Pa smo čuli nedavno u Saudiji da hoće promijeniti neke teze u školstvu, neke stvari. I tako u našim školama, ono što se uči od kufra ili crnjestva ili zabrude, filozofije i ostalo što nije poželjno islamu, Međutim, tolike godine, znači nametnu si im oni koji su ušli i osvojili njihove domove i zemlje, međutim, muslimani se nikad nisu bili digli sprašnje sa njihovim zakonom. Nikada. Pa zato, Allah je zašanu, ako oni misle da je prosperitet i slava uspjeh, odnosno da, da je tehnologija uspjeh muslimana, zaboravljaju da je Allah Đelešanu rekao, Lila Hrize, Lila Suli, Lila Mu'minim ponos i slava pripada Allahu i poslaniku i vjedinu. Ako hoće muslimani slavu, mora je tražiti ono koji posjeduje su slavu, su moć. I on dao je onoliko koliko hoće drugima. A njemu to ne je teško. Međutim, međutim Allah Đelešanu nam govori gdje je izlaz. Mnogi će reći, dobro, ti kaže da nije u tehnologiji izlaz. Gdje je izlaz? Dokazat ćemo to. Allah Đelešanu kaže u jednom majetu, on bi bio rešenje na sve. Kaže Allah Želešanhu, Ja i žele dina amra ti ula ti u rasule, la umre ovdje minkum. Ten te nazato piše in faroduhu i vallahi u rasuli. In kum tum tu minune billahi u alijome lahiri, zalike hajdun vahsun te ila. U suri Nisa, Allah Želešanhu kaže, O vjernici, pokoravajte se Allahu, ti je u potpuna pokornost. Allahu i poslaniku. Pa umru emre minkum, pa predstavnicima vašim bilo koji predstavnika, ako su po šarijat umru ova reč, Kaže, ako su na istini i propagiraju šarijat, i njima se pokoravate. Znači, to je ulema ili vođe. To je većina ulema je složena da je to ulema ili vladari koji sude po šarijatu. Ali ovo ulu je jako bitna riječ. Znači, ako su oni ispali, sad ti se dužnost pokorava. Ako nisu, nije ti u, kao Allahovi poslani koći, ulu, emr minku. Znači, njihovim naredbama koja naređuju ako su u skladu sa šarijatom. Jer tamo kad iskaže nema pokornosti, stvorenju na pokornosti stvoritelju kaže poslanik sam pokoravati se vladarima sve dok nam naređi, naređi ono što je za zabranjeno. Onda nema pokornosti u onome što. Kaže la taati taati ima sjetila. Ne ima po, po, ta pokornosti u griješenju prema Allahu. A za Međutim, imaju i drugi ajit koji nam govori da nije tehnološki napredak razlog i prosperitet ili slava muslimana, već najveću ulogu igra vjera, ima. Pala Đelšanov kaže u bitki na bedru poslaniku sallallahu alihi wa sallam sallam taktu ruhum volakine Allahe katalahum. Kaže i kada si ubijao, nisi ti ubijao. Znači zabat tehnologija, stavio kako tehnologiju, kad si ubijao, nisi ti ubijao. Nego je Allah Đelšanov ubijao. Lema remejte iz remejte. I kada si gađao, nisi ti gađao, već je Allah Đelešanu gađao, vela kinna Allahe rama. Li jubli je mu'min hasana in Allahe razuhim. Da bi mu'mine iskušao sa lijepim iskušenjem. Te mu'mine na bedru, kaže Allah što da su dobili lijepo iskušenje, što? Zato što su morali ginti, ubijati najbliže svoje zbog vjere. Pa Allah Đelešanu to naziva znači lijepim iskušenjem. Dalje, ovo je dokaz da je imano pitanje ako hoćemo pobjedu. Znači, do, da čine imana. Kaže Allah Đelešanu, وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَتْنَا إِنَّ قُلُوبُكُمْ Kaže u suri Enfal Allah Đelešanu, isto za suru Bedar, prvu bitku poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada Allah Đelešanu ništa, nizbo će nije to dao illa buša, osim da vas, vas obradovao, oli tak me inna kulubukum, i da bi smirila se vaša srca, ومن نفس الا من عند الله znači nije rekao a vaša pobjeda što ste imali puno strela ili puno sabli već kaže pobjeda ومن نفس nema pobjede illa min عند الله osim od Allaha Allah je šano daje pobjedu pa zato Allah je šanu u doba dao da ali salama kada je Džalut imao iz sebe masu ljudi, a Talut je tako malo imao ljudi. Pa šta mu Allah Đelšanu daje do znanja? kem fijetim kalilatim galavet fijetem kifiletem biznila. A koliko je malo brojni čijeta pobeđivalo mnogo brojne čete, kaže, bi iznila samo sa Allahom dozvolom. Znači, ne sa oružjem, sa Allahom dozvolom. Pa te stvari koje se dešavalo bitki na bedru, možete se vratiti na siru, Rahimku Mahtum, ili Siretu Nebevi, Siretu Resul, i vidite kako je poslaniku Allah naredio da baci prašinu na mušike. I kaže da je svakome prašina ušla u uči. Šta je još Allah Zalašanu dao da, da, da pobjedi? Šta, šta je su bilo razlog? Dao je neku zemlju tlo pod nogama. Uspavu je prije borbe vijednike da bi odmorili. Razumijete, sve su to bili razlozi, poslo je u pomoć 5000 Amerika. Allah Azrađe. Znači, Allah kao će neko pomoći, ne mora biti tehnološki napredan, ali poželjno je to kao što ćemo vidjeti u ajetima. Da li Allah Zršanu kaže u idu lehu mesta tato min kuvetin u amin ribadil hajl u suri Enfal kaže Allah Zršanu i protiv nevjenika pripremite koliko god možete snage i konja da buj. Znači muslimani se moraju naoružati koliko mogu, moraju napraviti plan akcije i izviđanje i sve ostalo pripremiti pa se onda osloniti na Allaha Azza wa Kako stoji u jednom od tefsira koje ćemo poslije spomenuti od šeha Šekitija, rahmetullahi alaihi. Kaže Allah Želešanu u ovom ajetu u te dvije skupine mušika i muslimana, opet govorimo o bitki na bedru, da nije uopće radila tehnološki natrojak, niti njihovo naružavanje. Pa kaže Allah Želešanu, kaže, kad ćane lekum ajetim, kaže, i mi vam navodimo ajete, fi fi je temite kata, fijetun tu katilu fi sabili da. Kad navodimo Allah dvije skupine, dvije vojske koje se suočile, jedna je se tu katilu fi sabili da. Bodla na Allahom putu, poslanik je sadi. Va uhra kjatiretu jerevnahum misluhum il ayn. Kaže, a kjatirama, kjatirama je se učinilo, i ovo je razno pogled Allah, kjatirama je se činilo da imaju dvostruko jačeg neprijatelja ispred Ko je to mogu samo raditi? Allah Azza razređu. Da im se uči da je dvostruko jači neprijatelj od, znači, ono, mušički. Pa kaže Allah za što se pisi sebi s narodom. Pa kaže, vallahu, u ejidu bi nastalihi men ješa. Allah svojom u ejidu, a šarije, maturidije, negiraju sve kad Allahom ruku. Vallahu u ejidu, Allah svojom rukom u ejidu, jedi, ruka u arastu, svojstvo ruke negiraju. Pa kaže, Wallahu on će reći svojom snagom, tu je greške u Kur'anima koje su prevedene od besima korpita koji je bija šalijski akide, Wallahu ju ejni dubi naslihi, Allah će svojom rukom po pomoći men koga on hoće. Znači ovdje nije rekao da je uslov tehnološki napredak. Vidimo Omera radijalama sahabe, kada su razumeli stvar borbe i šta je ljudima potrebno da se da bi borili se na lavu putu. Kaže da je Otpremio Sada ibn Rekan sa Omara, da on kao halifa, otpremio ga u vodnu šamu sa vojskom. I išao je za njim pješi. Pa je ovaj htio da sjaši, a kaže on ne. I poslanica sa mi otlačio ovako vojsku. Pa mu je kad se zaustalo rekao, slušaj Sada, nemoj da se ti diže što ti daje za poslanika sa svom. Ništa ti to neće pomoći. Znači, ako ne budeš vjerni. Kaže, znajte dobro, ako se budete bojali Allaha za veđanu, i budete se oslonili na njega i udarili svu snagu bez straha, onda ćete postati Allahova vojska. Jer mi kada ne pobeđujemo brojnoćim narožanjem, mi pobeđujemo snagu vjeru. Sala Udine ljubi, priprijema vojsku na kurs. Sala Udine ljubi, radi Allahu anhu, rame to je koji je bio šarijs kakide, ali bio mu džahid. Pa kaže, na večer je išao u vizitu šatora obilazio, kako se muslimani ponašaju. Kaže, kada bi došao do šatora, gdje ljudi spavaju, rekao bi, bojim se pred bitku, bojim se odavde će nam doći po nas. A kada je došao na šatora, gdje zuji od učenja Korana i klanja noćnog nalaza, nadam se, inša Allahu ta'ala, da će odavde doći pobjeda muslimana. Što je dokaz da je najviše su oslonjali se na, na što? Na iman, na vjeru u Allaha, azza wa jalla. Kaže Allah dželle šanu: "Wa inna jundana lahum al-ghalibun." A zacilo će naše vojske pobijediti. Allah obećaje. Zacilo će naše mi reku ako budu opremljene. I ako budu vati naše vojska, da bi naša vojska, Allah vojska rekli šta pa mora imati čovjek ko Pa, <clears throat> jedan od ajita i razloga što muslimani danas su u ovakvom izgubljenom stanu jeste što neće, što se suprostavljaju sunetu Muhammeda sallallahu alaihi wa Pa kaže Allah za lešanom, u emen jušrahe za rasulem i bade mate beljevom budanom. Kaže, oni koji se suprostave poslaniku sunetu danas, min bade mate beljevom, nakon što im je istina objašnjena, došla istina među njama kaže u ojetveri gajri šla e, e, se bili mu'mini i budu slijedili drugi put mimo puta sahaba se bili mu'mini tada sahaba nu veli imate vrla mi ćemo ih pustiti da rade šta hoće moj nuskli i džehennem ale sa'et nasira a njima je pripremljen džehennem a grozno razmoravište šta radimo iz ovoga ajeta znači ko se su prostali sunetu poslanika vjeri radu po Kur'anu sunetu A poznato je da je poslanik bio 29 bitaka. Poznato je da je poslanik bio najveći daja. Poznato je koliko je poslanik žrtvo se za islam. Najdraže biće Allahu Azzele I dalje kaže, ko bude jepta, jepta i daje se bilim mu'min. Ko bude slijedio drugi put, bio mu puta čava. Šta nam ovo poručuje? Ovo nam poručuje da mi nećemo uspjeti ako ne budemo slijedili puta čava. Zašto? Zato što su oni najbolje razumili djelje. Zato se Allah potvrdio njihov iman. Kum tu hajle umet nukrežu nas. Vi ste najbolji na ono koji je dosta nikad izašao. Radi Allahu anhum radu. Allah je zadovoljan ima on svoj njime. Sabi kunan evga ruguna me on na nasrad. Allah je zadovoljan prvim generacijama muhađima samo. U lajke hizbullah. Ela inna hizbullah muhrum. A oni su Allahu astan. Kao uvedi, u, u, u, u ibn Đaraha ovaj ajet izašao. Kada je ubio svog oca koji je Đerah koji ga je tražio na poprišnu bitki na bedu da ga ubije. Pa je, kaže, izbjegavu ga cijelo vrijeme da se nisu suočili. Pa ga je ubio u Beni Ibn Đerah, pa mu je bilo teško. Pa je Allah mu rekao da on nije pogriješio. Pa kaže, on je Allahova stranka. Allahova stranka će sigurno išta da Allah pobjede. A kaže, ko se suprostavi poslaniku i ashabima, kaže, no vrli ima te pušću mi na krali šta hoće, ljudi misli da, tako nas kaže, ne uzubila ne Allah mačka, pogrešan izražaj, posle riječ koja je nakarama, Znači, Allah Želešanu će ga pustiti na kralju šta hoće. Pa kaže, a onda smo mu pripremili vatru. Znači, njegov je Isus, ako nastavi tako, ako se pokaje vatra, a grozno mu je dan boravište. Allah preti ko ne slidi poslanika i ashaber preti mu vatrom. Prvo, prvi od šartova koje će ja ovdje spomenuti za slavu i prosperitet jeste pomaganje Allahovi vjeri. Da kažem pomoć Allaha, Allahu nije potrapoć. On je ima imena Al-Azim, Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qad, to su imena koja govori o snagi Allaha Azza wa Jalla neizmjernoj, pa ne reći ko bude, kaže Allah Đelešanu, kada velem jansuruna, saruna Allah, jansuruna Allah, ko bude, kaže, pomogu Allaha, kaže, men jansuruhu, Allah Đelešanu će njega pomoći. Inna Allahe kabilu Aziz. Ko bude pomogao Allahu vjeru, Allah će njega pomoći. Kaže Lema, ovo je prvi šat da neki narod muslimanski dobije pomoć od Allaha, treba pomoći njegovu vjeru. Zato Allah za rešanu kaže suri sad zadnjem ajetu, ja i uhledi na Amaru, kunu en car Allah. O vijemci, bute kunu, bute od onih koji pomažu Allahu vjeru. Kako ćeš pomoći Allahu vjeru? Znači učiš je, sprovodiš je u praksu, pozivaš druge u tu vjeru bori se ako treba svojim životom i mjetkom za tu vjeru. To je pomaganje Allahove Đelešanu vjere. U suri Muhammedu 7. majtu Allah Đelešanu kaže Ja juhe levina aman in den surullaj jem surku moj sebi tak danakom. Kada ovo vjenici, ako vi budete Allaha pomogli, on će vas pomoći i noge vam učvrstiti. Ovo je za bitku na bedru. I utvrstio je Allah. Šta znači noge? Kaže u lema noge na Allahovom putu. Jer noge su osnovni faktor koji vode, Kad kaže uh, onaj esen, el furat, otac kad, kad je pao na pločniku šehida, pa sjeća se očevi, očevog nasihata njemu, kad, su ga, kad je ga ranio u noge, pa umiri, pa se sjeća očevi nasihata da kaže, sinko, noge su, kaže, dio tijela koji te vodi ka džemetu i džemetu. Pa kaže, uda Allah Žešanu i mnoge čemkite. Kaže, imam šekiti, šakiti u svom tesiru, a dva u Bejan, poznat njegov tesir. Kaže, Allah Žešanu će ih pomoći, noge im čvrste i neće dopustiti da pobjegnu sa bojnom poljem. Znači, u ovom ajtu, Allah Žešanu to obećaje. Dalje, Allah Žešanu kaže u jednom svojih ajeta, Elevine, kaže, i oni koji i mekennahum fil ardi ekamu salam. I oni, od onih koji će Allah Đulešanu dati mekennahum fil ardi, evo što vijetam. Lijepo mjesto na zemlji, da vladaju zemlju. E sada kaže Ulema, spominje sa šartove. Ekamu salam. Oni koji budu klanjali namaz, da će im lijepo mjesto na zemlji. Vatu zekar. I koji budu davali zekar. Le emaru bil marufi. Koji budu naređivali na dobro. Vole hevu anil munikeri i koji budu zabranjivali zlo, valillahi aqibatul umur, a na kraju ćete se svi Allahu azza wa jalla. Kaže ulema, da to je dokaz. Ako jedan narod ne bude u cijelosti klanio namaz, i ne bude dao zekijat, i ne bude naređivo dobra odraća u zla, nije da služi Allahu u pomoć. Sada, braći i sestre, pogledajte sliku muslimana u čitavom svijetu. Muslimani naređuju zlo. Naređuju zlo a zabranjuju to. Muslimani u muslimanskom korpusu, ako znači ćemo da je milijarda i 600 miliona muslimana u svijetu, na ovu, jel, koliko, pet, šest kontinenta, ali tako? Milijarda i 600 miliona muslimana, ćemo sve po imenu zva muslimani. Ne ima ni jednog grijeha koji je Allah Đelešanu zabranio da ga on ne isprekaši. U jednom gradiću, maglaju, ili Zenici ili Žepcu za Agovićima, Sarajevo, da ne govorimo Bihaću, nema ni jednu grijeha kojeg nisu uradili ti stanovnici. A anketa je izvršena za klanjanje namaza. Kažu 5% muslimana klanja bez švakat namaz. Od 100% 5% i hoće se Allahova pomoć. S čime će ljudi dobite Allahu u pomoć. Znači, nema ni jednog šarta. Znači, da bi bili pomognuti. Kaže Abdullah ibn Omer govori o propasti muslimana i kazni Allahove na njima, da drugi vladaju njima i da ih drugi odgajaju i usmjeravaju. Pa bi se Abdullah ibn Omer Ahmed bilježi u svom ustadu, da je poslanic sam rekao, kada se vi budete bavili kamatom, danas u svakom gradu ima po nekoliko koji se bave kamatom, tako? vina kamar. I budete se držali za i repane. Budete držali farbe i puno. I budete se bavili za doradnjom. Hoće ti krompir pokisnuti cijeno, jedno, ne, šta će biti poplaviti kukuruz i ostalo. O, jeste. Budete, o, to ide pod kravlje repane. Znači, ako se budete to vas odraćalo od borbe na lahom putu i rada za lahom vjeru, kaže Allah će spustiti na vas poniženje i neće vam ga vratiti slavu. Pa da ovdje vas biti to slavno, neće vratiti ponos sve dok se ne vratite svoj odmjer. Ovdje zove ovu da je odlazak od vjer. Od vjer. Znači ljudi koji prekrišavaju ovo Znači ovo, znači smo nemoj da nas preko optuži da, da smo protiv tehnologije i protiv svega, Međutim, to se treba iskoristiti u svrhu islama, ne u svrhu grešenja. Druga stvar jeste, moramo ispovjedati, muslimani moraju ispovjedati, imam slavu i onaj, progres i ponos, moraju ispovjedati vjeru onako je, kako je došla originalna poslaniku, sallallahu sallam, i kako su je ispovjedali ispravne generacije. Kaže u hadisu koji je bilo žamo jedne vlasti, Taj poslan je rekao, hadis bilježi imam tivni, ima da horehe, bilježi sa i drugi. Kaže, kaže, sterekul umnati salata ve sebune fjelka. Moće se umet podijeliti na 73 skupine. Kulum finari ila mila kavahi. Svi će u vatru osim jedne skupine. Ovo je jasan hadis. Pita je sahabi ko? Znači, ne trebamo mi filozofirati. Mi sebi prisvajati ovaj hadis i dio hadisa. Ne trebamo mi uzimati što nama paši, već Kur'an i Hadis otkrivaju gdje se ti. Jesi ti napravo putu ili nisi. I toga kakav je poslanik uvijek se treba držati tune koji bude regulativa. Znači, i pravilo po kojem će se ljudi ponašati i osuđivati ili cijeniti i nagrađivati. Jer tako je Allah Zemšanu postavio pravilo. Da će se zbog vjeri kažnjavati ili nagrađivati i da izred pripada mu'minu, a ne kafiru. Pa kaže, kaže, wal hum ja Allah, ko su ti koji, će, koji od 73. skupra koja će ući u džennet? Kaže, lema ene alejhi wa ashabi. Ono na čemu sam ja i moji ashabi. Znači ono na čemu je poslani i ashabi. To je rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A poznate, govorili smo da ajti hadis ovo je pravi pa se ne da. Držite. Dalje, treća stvar jeste moramo potpuno prihvatiti islam i sprovoditi njegove ajete i hadise u praksu, makar i mi ne razumijemo. Znači imamo neke stvari ne razumijemo, neka stvar ne pašu po našem nefsu. Ne, nef se mora pokoriti šarijatu i razum se mora pokoriti šarijatu. A to je poznato hadisu da Allah ime Amra, koji ima, bilež imam šar, jer zahani, bilež je hadis Jasim u svome, znači, sahiju, Bideži da je poslanik rekao, la yu'minu ehatukum hatta teba hevahu ima džitu bihi. Niko od vas neće biti mu'min sve dok njegove strasti ne budu skledovano sa čime sam ja došao. Što ovdje poslanik poziva strasti? Zato što kaže imam šeht Kajim El Dženzi, strasti su, kaže, glavna vrata šeta. Ako na njiha uđe, da znači će ostala potvrat. A vidite šta strasti radi. Vidite kako ljudi ubijaju ljude zbog spravnosti. Vidite kako kidaju robinske veze zbog spravnosti. Kako činje zinalo. Kako varaju ljude. Kako da rađuju novac. Šta se sve dešava i sve zbog strasti? Zato je ovdje poslanik sa svom obratila strast. Znači, makar mi to ne razumemo. Pa mnogo kod nas ljudi ima, ja vam se kada ne su idjališa ženstvo. Kako to može biti? Ti to ne razumiješ, ti pričaš o stranoj strasti, i svog neukog razuma. Moli Allah da ti dadne razum. Da ti dade iman i ne možeš to dostići dok ne budeš imao iman i akru selim, zdrav razum. Ne možeš da kušte ovaj propis. Pa kaže, ja ne prihvatam da se tečka i zajedi sa Bogu ženiti. Mi nismo rekli da se moraju ženiti, ali je dozvoljno ženiti. Pa kaže, gdje će to? Oni ljudi hoće da određuju ko je rodbina i ko su rodbinske veze sa ženskom zajedniš ne jamiš, ne prekidaju se rodbinske veze. Poslanik je Ali uzvao svojim mamićićem nekoj ženi njegovu čirku. Je li tako? Usta ide ne Amidžić. Usta ide ne Teći, Dajžić. To nema veze sa rodbinskom lozom ženzba. I ona nema veze ni u fiku. Babo Nikjah je posve druge teme obrađuje a, znači, rodbina. Rahim je posle druga tema. I zato u naše strasti moraju da se pokorije znači šerijatu. Da li muslimani moraju čim se pokaju? Nije ovo slede, ovo potara. Tražite oprosta za grijehe. Ne treba i se dičiti grijecima i hvaliti se grijecima. Kao što to danas radi. Jer stoji u Buhari, sa Sahih Buhari, da je poslanik rekao Allah će svakom uprostiti muslimanu, osim onom koji najveće uradi grije, pa mu Allah sakrije, a on ostane i... Obenjava i taj grije. Ali vraćamo se ovdje, kog je ima čovjeka ili žene ili muslimana koji se hvali mu ne... što je bio nepokoran Allahu Azzeređan. Allah u to sakrije, koliko mu ima naših grijeva koji Allah Alhamdulillah sakrije. Nije dao da se obejane. I ti si, znači, tog ti grešni. Toliko se ne bojiš Allaha, nije te stid Allaha, nije te stid ljudi. I ujutru dolaziš i obejališ da si znači, noćak se nalokuo negdje u kafani, da si učinio zinjalu sa toliko i toliko žena, da si prespavao u javnoj kući, da si obio negdje lukro nešto, ili da si opcovo nešto, potukuo se negdje, da si nešto napravio što je grije, to je znak tvog, znači, grešenja, odnosno tvog neimana, slabosti tvog imana, ako ga ikako imaš. I zato Allah Đelešanu traži dosta ajeta da se čovjek iskreno pokaje tubu ila Allahi džemija, tubu ila Allahi teubate na suha. Sultani kada pokajte se na suha iskrenom teubom. Pokajte se Allahu svi, ejuhal mu'minu, lalakom tufrun, o vjernice, vjernik je pozivio, ne kjafire, pokajte se Allahu svi, nema ni jednog da ne greši, kulu ben jave na hatanju, svi sinovi Adamu greši, A najbolji oni koji se vabi, koji se odnikaju. Pa zato Allah Želešanu kaže istakfiru rabbekum innehu kane gafara u suri Nun. I tražite oprosta od Allaha, od gospodara svoga, doista on pražda. Allah traži od tebe. Estakfiru Allah. Koliko ima u, u, u postani kad bi naišao na vaki ajete, zahvala Allahu, traženje oprosta, slavljena Allah, on bi ponavljao tomu. Ako je pručio stakla, ja bih rekao stakla, ja bih rekao Pa je na jednom sjelu, rekli smo sto puta, kada bilo je na jednu dolu te ove, pa je rekao da se nam bez puta, sto puta u Buhari muslimu, da jedan dan traži oprosta, pa je rekao umeto da i on traži oprosta, znači da ljudi traže oprosta, ali ovo je dokaz zdravosti jedne zajednice kad se ljudi traži se hvaliti grijehom. To je znak zdravosti čovjekova srca, iako ga je šetan prevario. Jer Allah Želešanu kaže vele dine da halu fašina na zavrnu kusu, onda je opet tako u Kaže mu, mu tekije su. Oni kada počinje grije, mu tekije mu počinje grije. Odmah se sjeti Allaha i oprost za grije, oprost traže. A ko će drugi oproste grije do Allah Azzavrđen? Ne traži se od popa oprost grije. Mnogi se ljudi izvinu ljudima, nisu se tražili od Allaha oprost. Ja ako ti je bitan da te Allah Želešanu, da te Allah Želešanu oprosti Treća stvar jeste, braći i sestre, da pozivamo u ovu vjeru. Razlog prosperiteta i slave muslimana jeste da pozivamo bez imalo stida i bez imalo straha u ovu vjeru. Znači, bez imalo straha od drugi. Bez imalo stida. Jer kaže u Leman, pun poziva ili ćeš biti pozvan. Ako ti ne budeš drugi pozivu u našu lijepu vjeru, istinitu vjeru, neko ispravu vjeru. Ona će te, tebe šeitan i njegovi sljedbenici pozivati u njihovu nevjeru. I ona će biti pozivan, pa će ona zbog toga biti iskušan. I zato Allah zašano u mnogo ajta u Koranu traži i prijeti koji ljudi ne budu naređivali dobro i odačan zla. Pa kada u Hadisu Debu Bekra, a bilježi bilje, bilje, tirni za svom sunanu, kaže, doista kada ćete vi zulum čaran, narađivati dobro i odraćati zla, iz zulumčara uzeti za ruku da ne radi zlo, ili će kada Allah želešao na vas pusti svoju kaznu, pa će najbolji među vama dobiti, a njegove dove neće biti primane. I sad nam je odgovor, zašto to ti muslimani po džamijama, njihovi šehovi, dobri ljudi, žene, djeca, dove i aminaju, a dove se ne uslušavaju. A shabu jednu, kada bi zatražio da rijeka ide uzvodno, Allah mu Zato što smo ostavili obavezu zbog, ko, zbog koje ne može islam imati prosperitet i slavu, a to jeste je moru na bi marufi o je neheu nam nemoće. Znači, živaj dobro da sam odračan da. Sejde, evo sejde hudrija u hadisu, o hadisku je bilježi imam muslim, kada je poslanik nam rea minko munkeren. Fa ju gajiru bi jedi. Ko vidi od vas loše djelo, neka ga uklone rukom ako može. Znači ako je otac, ili ako je vlada, ili ako može da uklone to rukom bez opasnosti, i već je štete plaće njegovog života, nek to uklone rukom. Fe ilem je statija. Ako ne može se bili sani, onda nek nasihati da se taj grije ukloni. Pa kada fe ilem je statija, ako li ne može biti tako, se bi kao bili vezali kada atvoriman. Nek to prezvije srcom, a to je najslabiji vid rada za Allahov Da čovjek grije prezir sve to da sebe sam sačuvu. Znači on prezir grije radi sebe. A ovi drugi su musli, musli koji i druge popravljaju. I to je najveći, najveći stepen imana. Međutim, danas su muslimani, nažalost, počeli da, da, da slijede one za koje Allah Azzeve žele rekao, postavi sam šta je rekao za one kojima mi hrlimo i hoćemo evropske integracije, hoćemo u Evropu. A pogledajte šta je Allah Žešanu rekao za, za te ljude. Pa kaže Allah Žešanu, وَمَنْ لَانَهُ اللَّهُ Kaže, oni na koje se Allah proklao. وَمَنْ لَانَهُ اللَّهُ Oni koji Allah proklao. Pa kaže, وَغَرَبَ عَلَيْهِ I na njiha se nasrdio. Zamrzio je Allah Azza wa Jal. Kaže, وَجَعَلَ مِنْهُ الْكِرَلَةَ وَالْحَنَازِيرِ I kaže, učinio ih svinjama i majmonima. Židovi i kršćani koje Allah Azza wa Jal učinio svinjama i majmonima. Mi volimo i slijedimo one za koje Allah rekao Ja i hrla dina amula tete hidu jehudi vana sara eruja baradona. Ovdje se židove kriča, nemojte nikog da uzmati za prijatelje. Ko nije obrti za prijatelje, vam je tevelahu minku fe on minhum. Vam je minku fe on Ko od vas uzme i za prijatelje, on je njihov. Man te šeba bi kaul, kaumin, fa hua minhum. Od Allah ibn Umar Hadis koji bilo ko bude slijedio jedan narod i ličio na ja narod, on je njihov. Koliko danas muslimana odjeva se kao oni, voli njihov, njihovu necivilizaciju, voli njihovu kulturu, pa čak imamo omladini naše i braće koji se stitaju im praznike, braća. Islamska zajednica i vođe islamske zajednice, vođe braći, da ne kritikuju sam islamsku zajednicu, jer nemam ništa posebno protiv njih. Imaju više ideja, ja moram njih, ali uglavnom, znači braća koja su bila do skora, kako ćemo spomenuti na kraju do skora su to žestoko osuđivali, sad pozivaju demokraciju, sad će stitaju praznike, sad će sa njima sližu, sad prave koncerte, sad činje grehe, sve što nima Allah Đelešanu propisuje da su oni činili. Pa zato Allah Đelešanu kaže da je zbog toga što su radili zlo i naređivali zlo učinio s majmunima i svinjama. A mi je to slijedimo. Pa kaže Allah Đelešanu Lui ne lezine kjeferu min beli Israelile. Allah Đelešanu je prokleo sinove Beni Israila. Allah li sali Davuda na i sebno Merjem. Na jeziku Davuda i Isa sine Merjemina. Na kojeg se oni pozivaju često. I stavili ga kao božanstvo da im je Bog ne uzubila i da su na polni organe uzubila. Na naj, najprljaviji dio ženi. U vrijeme nifata, tako. Pa kaže, odvraćali od zla. Sa'aluhu, činili su ga. Le bi se na tanu je fa'alun. A ružno je to što su radili. Ima tenski na ovaj ali. <clears throat> Kada da su njihove vođe, učeni ljudi, rabini i popoli, kada bi vidjeli čovjeka u grijehu, rekli mu ne valja to raditi. Samo malo spojete nam, koji smo saznali, tebe je na, tebe je na huda, Nama je došla uputa. Pa kaže, jedno vrijeme bi osuđivali. I onda bi se preključili i oni isto radili. Zato ne opisuje naš, naše stanje. Braća koja se osuđivala na otarije. Isti na otarije radi. Braća koja se osuđivala nevjernike. Istim tim hrli. Braća koja se osuđivala stvari, muziku i ostalo. I žene. Istima tim hrli. Pa da nemamo svojstvo ovi ljudi. Dalje na kraju, Allah Želešanu kaže da je samo do nas. Od nas ovisi kad će taj prosperitet i slava i moć biti u našim rukama, u našim domima, u našim životima, u našim državama, u našim zemljama. Kaže Allah Želešanu, la yuselu amma yafalu. Kaže, on, Allah, neće biti pitan za ono što radi. Kaže, lehum yuselu. A oni će biti pitani. Allah šta god uradi, on nema greške. Ali ljudi imaju, oni će biti pitani šta su radili. Pa kaže Allah za vešanu da će na sudnjem danu Allah reći Vesli fuhum innahum mesurum. Zaustavite, kaže ovim. Oni će sad biti pitani. Mame kola se na sarun. Što sad ne pomognete jednim drugima? Gdje je sad NATO i Amerika? I gdje su sad saradnici demokrati u Siriji, ili u Iraku i na drugim mjestima. Hajde šta koaliciju napravite, da sad pomožete jednim drugima. mu je umel musteslimun. Ne, ne, taj dan će potpuno biti predan. Nema ni miga da se dogovaraju. Taj dan će, kako Allah Želešanu kaže, biti emr al od Allaha Azzeleđe. je se više neće pitati. Samo Allahom Azzeleđe. Pa kaže Allah Želešanu, inna Allahe la jagujmu nase šeitanu. Allah ništa ljudima ne čini zuluma. Da ne bi neko tuživo za stanje muslimana, Allaha. Allah nikom zuluma ne čini ni jedan trun. Ola kinne nase en fustavom jazlimun. Nek ljudi sebi čini nepravdu. Ljudi svojim rukama, svojim djelima, svojim licemijetom, svojim prljavim srcem, grijesima, zbog toga je ovo loše razumevanje vjere, zbog toga je nerad zavjeru, zbog toga je ovo stanje. Pa kažu u hadisu da Buzera koji bilježi ima muslim suza iu, kaže Allah Želešanu, Ja ibadi, hadis je kusi, ja ibadi, inni haremtu zunna ala nefsi, fađale bejnehu muharrema salate zalemu. Kaže, u robovi moji, ja sam sebi zun zabrani da činim, pa da činim među vama zabrani. Salate zalemu, nemo da bi činio zun. Nemo da bi činio zun. Oni koji misli da će da će neprijateljski avioni i brodovi, tanker i ostalo, doći pomaga muslimanima, prevarilo se žestoko. Da će tehnologija kreatira biti u službi muslimana, prevarilo se žestoko. A kad muslimani napravi tehnologiju, šta zapad radi kad svojom tehnologijom pa razdavašćem? Šta mislite da je zapad napravi atomsku bombu i ostalo što je manje od letjelice neke bespilotne ili šta ja znam sam brodove neke svemirske tako i ostavi ih kod Rekli da je to normalno, pa imaju pravo na to. Ali šta radi nevijenice? Svoju tehnologiju upotrebljuju protiv reklama. Šta muslimani rade? Šta je su muslimani sa svojim tehnologijom uradili? Šta je kako ne šak predsjednik Nije, predsjednik Pakistana. Šara. Šta je uradio sa atomskom bombom? Dao je nevijenicima. <laughs> Šta su radili drugi muslimani sa svojim atomskim bombama? Dao im nevijenicima. Znači, muslimani kad to naprave, oni ne znaju to da držati. Zbog čega? Zato što nemaju vjerskih ciljeva, ovu imenu. Muslimani moraju napraviti vjerski i svjetski plan. Kako izaći na pozornicu kao što su bila Ashabi, Tabeline i sve do 100 godina, kako su ti muslimani, še, znači još šest i nešto milijardi, znači muslimani su bili manjina među njima, ali su ipak bili najjača sila u svijetu. S kim? Sa vjerovom. I Napoleon Bonaparta otkriva ovu, ovu, ovu zapitanost. Kaže, Arape iz pustinje je izveo Kur'an u desnoj ruci, a sad na uveku. I to se na kraj vraća na to. Dobro zapamti. Kul kao li hada, واستغفروا ولكم استغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين